Bosteun bat eh, pertsona bildu ziren eta tartean Muriel Lukantiz. Hortan hor, atera dena bereziki, bon, etxeraten urte berezia izan da hori ipatuko dugu, baina bereziki atera den gai bat dispertsioa, eh, Euskal Preso politikoen dispertsioa, eta dispertsioaren bukaeraren asiera magaztu nahi duzuela, zer egan nahi du horrek? be bo gauza initzi nahi du uh, egia um, eh, etxeratek salatzen dituela uh, eh, gize eskubideen urraketa asko bai presoenak eta bai senideenak eta haien artean dispertsioak ekartzen dituela oso Uh, bestean artean uh, eragiten dituen istripuen gatik ez eta justuki batzar hortan egin diegu omen bat uh, ebe dispertu errepidetan galduten, uh, eh, norbai galduten eh, familiai, semideai, eta oso momentu uh, fuertea eta emoziotsua izan da, uh, itzartu zuen uh, an hil Xara Fernandezen uh, aizpa, Ana Fernandez, beraz, eta zinez unkitu zuen sakonkiunk euh, itu zuen euh, gela osoa eta hor ziren euh, eragileak sustengua erakusteret hori zirenak eta mm, bo, bestean artean honek eman digu are indar gehiago zentzu hortan, Eh? Mhm. Dispertsuarekin eh, amaitzea espalditik aipatzen dugu, beste batzar batzutan ere aipatu genuela, espero genuela azken urtea zela, biztan dena luzatu da, baina aurten uh, eh, erranduzun bezala oso berezia izan da, zeren eta etxeraten eh, kontrako erasuen gatik, ez, Espainian izan direnak, direnen gatik, Eh, beste urtetan ez bezala gombidatu ditugu justuki uh, eragile politiko eta sozialak eta haiekin batera egin dugu batzar hori. Mm -hmm. uh, uh, agertu den hor denbora gutitan atxikimen duen kopurua eta baita ere kalitateak uh, erran arazen digu uh, bai asiera dela, amaiaren asiera dela. Bai. Eragileetan, hor eh, nor bazen beraz, hor irunian, etxeraten uh, eh, biltzak hortan? Ebe, eh, baziren, uh, hainitz eta oso ez berdinak, alderdi politikoak, hor ziren, sindika tu gehiena ere, baita ere mugimendu uh, kulturala, gazte mugimendukoak ere, uh, feministak, uh, oso ez berdinak eta eta oso nola, oso lan egiteko prest. Uh, usaian baino, eh, babes handiagoa senditu duzu beraz aurtengo biltzar hortan? Be beste urteetan eh, nahi bauzu uh, ez genuen hola atxikimendu kampaina bat sortu uh, uh, baino lehen, lehen aldia da be, egoerak behartu gaituena ez egitea, eta bai egia emaitzarekin Eh, postu girela. Senditu da ere, senidean partetik, eh, zerbaititxo mm. iten zutela, numbran lian etorri gira orten ere, eta hori ere oso keniu positiboa egiten digu. Uh, bai, denak batera, atzo eh, erranden guzia entzutea, eh, seguru indartzen gaituela, bai familiak eta bai orziren eragileak.